Naš gospodar je objavio svojoj častnoj knjizi Kur'anu u prijevodu značenja o vjernici bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Uvažena i cijenjena braćo i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. naša večerašnja tema ili naše večerašnje predavanje vezano je za jednu temu u kojoj će trebati malo napregnuti mozgove i biti prisutan tokom cijelog izlaganja da bi, da bi ovaj, samo izlaganje imalo efekat. Tema je bitna, e, mislim da je potrebna svima nama, i ono što se traži od nas jeste e, prisutnost cijelo vrijeme predavanja kako bi početak i kraj imao, imao svoj smisao u onome što mi, što mi uzmemo kao cijelokupnu sliku sa ovog predavanja. Naime, radi se o tome, radi se o pogrešnom razumijevanju vjere. Kako i na koji način pogrešno razumijevanje vjere može imati negativne implikacije na društvo. U stvari kako može negativno ostaviti negativan trag na pojedinca i na društvo. Ako postavimo pitanje može li, može li se to dogoditi, može li se dogoditi da pogrešno razumijevanje vjere negativno djeluje na pojedinca i na društvo, odgovor je svakako pozitivan. Pogrešno razumijevanje vjere zbog pogrešnog razumijevanja vjere, pojedinac može nanijeti sebi, sebi štetu, a i društvu u cijelosti. Može doći do problema, može doći do čak i do ratnih sukova, kao što se dogodilo u historiji. Historija bilježi slučajeve u kojima je pogrešno razumijevanje vjere bilo uzrokom sukova među muslimanima. I to ne bilo kojim muslimanima, nego najboljim muslimanima. U stvari dogodilo se u njihovo vrijeme, ali nisu oni bili uzrokom, nego su uzrokom bili ljudi koji su pogrešno razumjeli vjeru. Svima vama je dobro poznat slučaj skupine Harižija, koja je zbog svog pogrešnog razumijevanja vjere digla ruke na najbolje ljude u ovome ummetu, a to su ashabi Allahog poslanika sa oselem. I ne samo da je digla ruke na njih, nego ih je proglasila nevjernicima. Zato što su pogrešno razumijevali riječi Allaha Želešanu inil hukmu illa lilla. Allahu pripada samo sud. A ovo su kazali kada je Alija radi Allahu anhu stvari, kada su ashabi pristali, pristali na arbitražu Došlo je do sukova i onda su, dakle, oni najrazumniji, najučeniji među ashabima, predloži da se arbitrira u tom slučaju i da se iziđe iz krvoprolića. Pa se jedna skupina odvojila i kazala sud pripada samo Allahu Đelešanu i ovi koji su prihvatili arbitražu su nevjernici. Jer su prihvatili da ljudi sude mimo Allaha Đelešanu. Da vas ne bi puno zamarao tim slučajem, uglavnom, dakle, pogledajte kako, kako je pogrešno razumijevanje dovolo do sukobe među muslimanima. Mi u večerašnjem predavanju nećemo govoriti o takvim primjerima. Mi imamo i druge primjere koji možda nisu doveli do sukova, ali su sigurno stvorili tenzije. Primjera, dakle, pogrešnog razumijevanja vjere koji su napravili određene probleme na terenu. Mi ćemo se baviti u našem večerašnjem predavanju pogrešnom razumijevanju dvaju pitanja. Ova se tiču međuljudskih odnosa, a jedan i drugi imaju negativ, znači negativan odjek u društvu. Prvo je pitanje novotarije i novotara. A drugo pitanje je pitanje poligamije ili više ženstva. Krenut ćemo dakle od važnijeg pitanja, a to je pitanje novotarije i novotara. Kada govorimo o ovome pitanju, pogrešno razumijevanje je dovelo do određenih problema. Dakle, pogrešno razumijevanje ovog pitanja dovelo je do određenih problema među vjernicima, među ljudima koji posjećuju džamiju, među ljudima koji obavljaju namaz u džematu, pa čak i između njih i njihovih imama u njihovim džamijama. Prvo problem dolazi od pogrešnog definisanja novotarije, zatim od prenošenja propisa novotarije na pojedinca ili neko, nekog ličnog odnosa prema onima koje čovjek u, svojo, u svom rezonu i svojoj percepciji smatra novotarijom. Zato ćemo krenuti redom. Da bi išta kazali o pogrešnom razumijevanju novotarije i novotara, moramo prvo znati šta je novotarije i kako je islamski učenjaci definišu. A poslije ćemo govoriti o tim problemima koji se javljaju uslijed pogrešnog razumijevanja ovog pitanja. Novotarija je u užem smislu riječi svaki postupak ili dijelo kojim se čovjek želi približiti Allahu Đelšanu, a nema nikakvog dokaza za to, ni u Kur'anu, ni u sunnetu Allahu poslanika sa osebom. Odmah iz definicije razumijemo da se novotarija ili da je da predmet novotarije može biti samo dijelo koje ima vjersku pozadinu. Nikako dijelo što se kaže svjetovno, koje ima koje, koje se tiče tiče ovaj e, svjetovnih oblasti. A u širem smislu, Novotarija je dovođenje bilo kojeg djela, obično djela koje je propisano, ili vezivanje tog djela, vezivanje za određeno vrijeme, mjesto, način i količinu. Kada se nekom djelu koje je propisano ima potpora za njega u Kur'anu i sunnetu Allaho poslanika sredem, kada mu se odredi broj ili količina, odredi mu se mjesto, odredi mu se vrijeme i odredi mu se način, a ne za jedno od spomenutog čovjek nema uporište u Kur'anu i sunnat, da se to smatra novotarijom. Ako bi rekao, kada je u pitanju količina, ako bi rekao čovjek, lijepo je sto puta kazati te i te riječi. Mora imati dokaz za to. Ako kaže na ovom mjestu je blagoslovljeno, lijepo, klanjati, učiti ili raditi neko dobro djelo, a nema dokaza za to, on čini novotariju. Ako kaže na ovaj način se treba obaviti taj i taj namaz ili ovaj neko drugo djelo, a nema dokaza u praksi Allahovog poslanika za sredep, on čini novotariju ili u bilo kom vremenu, u ovo vrijeme je lijepo uoči tog i tog dana, a nema dokaza u praksi Allahog poslanih sa osrednjem, to djelo je novotarija. Znači, to je novotarija u širem smislu riječi, to je, dakle, vezivanje propisanog djela za određeno vrijeme, količinu, mjesto ili način. I tako ćete prepoznati, uzmite ovo pravilo, tako ćete prepoznati šta je novotarija, a šta nije novotarija. I, dakle, predmet novotarije može biti samo dijelo koje ima vjersku pozadinu. Vjersko, neko vjersko dijelo. Dok ono što ljudi rade u svom životu, e, zanati, e, bilo šta što nema, što nema dakle, doticaj sa vjerom, to se ne može, i nikad, ne može nikada biti predmetom novotarije. Niti se može ukvalificirati kao novotarije. Ovdje također treba naglasiti da postoje dvije vrste novotarije. Novotarije u ubjeđenju i praktične novotarije. Novotarije u ubjeđenju su puno opasnije. I kada islamski učenjaci, kada govore u svojim knjigama o novotarijama, uglavnom misli na te novotarije. Kada su učenjaci u prvim generacijama govorili o novotarijama, mislili su na tu vrstu novotarije. Jer tada nije ni, u to vrijeme nije ni bilo ovih praktičnih novotarija koji su se posle pojavile. Dakle, novotarije u ubjeđenju su, na primjer, vjerovati da se da, da Allah Želešanu nema nema lijepa imena i, i, i ovaj savršene atribute, svojstva. Dio od toga odbacivati ili tumačiti ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, pokušavati to ovaj zamijeniti nečim drugim i tako dalje. Također, novotarija je u ubjeđenju negirati kader, Allahovo određenje, sudbinu. Novotarija u ubjeđenju je smatrati da iman nema veze sa dijelom. Da je ubjeđenje jedno, odnosno vjerovanje, a da je dijelo nešto drugo. I da bez obzira šta čovjek radi, to ne može utjecati na njegov iman. Također, to je novotarija u vjerovanju. I te novotarije, dakle, One su uglavnom bile predmet e, polemike i razmatranja u knjigama islamskih klasika. Postoji i druga, dakle, to, je, e, to su praktične novotarije u pod koje potpadaju različite vrste obreda ili ceremonija koje ljudi smatraju i badetom, a nemaju veze, nemaju veze sa, sa sunnetom Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje, dakle, e, kada se vaga, treba, treba težište staviti na ovu prvu grupu jer su one opasnije, jer one u stvari i dovode do, do ove druge do ove druge vrste. Ovo govorim samo radi dakle poznavanja ovoga pitanja jer mi e, kada bi ovaj nekoliko predavanja posvetili ovoj tematici sigurno imalo bi se šta kazati o njoj, ali ovdje želimo samo da naglasimo da postoji, postoji pogrešno razumijevanje same definicije novotarije. Pa ljudi ubrajaju u novotariju ono što nije novotarija, a novotarijom ne smatraju ono što je novotarija. Druga greška koja se javlja, kada, kada je u pitanju, ili koja, koja prouzrukuje probleme, kada je u pitanju ovaj novotarija, jeste prenošenje ovih općih propisa ili pravila ili definicija na konkretan slučaj. Dakle, imamo opće pravilo, imamo dokaz, imamo argument, imamo definiciju. I sad to prenosimo na pojedinca. I kažemo, ovaj čovjek je novotar. Što je greška? Prvo, greška je u tome što ne može svak to urati. Nema, nema svaki pojedinac to pravo. To ima pravo učen čovjek. I to nakon što se ispune određeni uvjeti. Nakon što se otklonu prepreke. Dakle, nema direktne veze između novotarije i novotara. Čovjek može raditi ili činiti novotariju, a da ne bude novotarij, jer radi nešto što, za što on ne zna da je novotarija naprotiv ubjeđen je da je to dobro djelo. I tu se dešava, dakle, greška, što prvo pojedinac koji uopće nema relevanciju, niti ima pravo, niti je kompetentan da određeno djelo proglasi novotarijom, a kamoli da osobu koja čini to djelo proglasi novotarijom. To je slično kao kod pitanja tekfira. Čovjek može uraditi dijelo nevjerstva, ali da to automatski ne znači da je on nevjerni. Zašto? Zato što postoji mogućnost da je, pod, da je to uradio pod prisilom. Postoji mogućnost da to uradio iz neznanja ili iz zaborava ili neko, ne, nekog drugog opravdanog razloga. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ko kaže svome bratu da je nevjernik, jedan od njih dvojice je nevjernik. Ista ta pravila važe i za novotariju. I tu se dakle događa dupla greška. Da čovjek koji nema, nema ovaj sposobnosti, to radi, a isto tako da automatski prenosi sa pojedinca, zato nema, nema ni osnovni pravo. Ali, kad se to dogodi, onda se obavezno i nužno dešava sljedeća greška. A ona je ostavljanje namaza za onim za kojeg čovjek vjeruje da je novotar. Dakle, prvo je sam sebi donio pravilo, To pravilo je sproveo na pojedinca, a zatim ga se i on lično u praksi, zatim ga on lično u praksi sproveo. Ova je novotar, za njim nije dozvoljeno klanjati. Vidimo da se, od, da pogrešno razumijevanje vodi iz greške u grešku. Prije svega, znači on je napravio grešku u tome što je propis, opći propis, spustio na nivo pojedinca i opisao pojedinca novotaru. A druga greška koju je napravio jeste da je ostavio namaz za muslimanom. Jer ako je novotar, da čak pretpostavimo da je on novotar zbog toga što radi novotariju, nemaš pravo ostaviti namaz za njim. Jer neko u prvim generacijama muslimana nije ostavljao namaz zbog toga za onima koji, za koje su smatrali imali su pravo jer su bili učenjaci. Razlika ogromna. Ali nisu ostavljali nama za, za onima za koje su smatrali da su novotari. Ili čak veliki grešnici. Kao što je bilo u slučaju Hadža ibn Jusufa, za kojeg su čak neki učenjaci kazali da je zbog svojih zlodijela i svojih zločina izrešao iz Islama. Većina je na stanovištu da je on bio veliki grešnik. Ashabi radi Allahu anhum, ono što se prenosi od njih jeste da su obavljali namaz na njih. Kao što se navodi za Abdullaha ibn Omera radi Allahu anhu, da je na hađu obavljao namaz za hađađom ibn Jusuf. Kao velikim zločincem, Allah će mu suditi, onim koji je ubio veliki broj čestitih ljudi i učenjaka, čak je govorio da mu stalno na san izlazi Sejid ibn Žubeir, poznati tabin, učenik Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu. Ali i to nije, dakle, jer je namaz u džematu, odnosno jedinstvo muslimana, održavanje i u takvim okolnostima jedinstvo muslimana, veća, veća zadaća i prioritet i zadatak i obaveza od toga da se ostavi namaz za tom osobom, jer se time cijepa džemat. Zamislite, drugi primjer, kada je Osman radijallahu anhu ubijen, vi znate da je ubijstvu Osmana radijallahu anhu prethodila jedna velika potvora koja se na kraju, nažalost, završila njegovim ubijstvom. Ali dok je, dok je još bio živ Osman radijallahu anhu i dok su ga okruživali oni koji su tražili njegovu krv, došao mu jedan čovjek i rekao ti si predvodnik muslimana. Jasno nam je da se za tobom obavlja namaz. Ali ovamo, među ovim ljudima, Namaz predvode ljudi koji su nosioci smutnje. Pa ćemo obavljati namaz za njima. Kaže Osman radi Allahom. Zaista je namaz jedno od najboljih dijela. Zaista je namaz jedno od najboljih dijela. Obavljaj namaz sa njima. Ono što budu od dobra radili, radi ti s njima. A ako oni budu nešto loše radili, ti ih izbjegavaju tome. Gledajte situacije. Ti su ljudi došli da ubiju Osmana radi Allahom. Osman radi Allahom jedan od četvorice pravovjednih halifa. Ali Osman radi Allahom u toga znači ne tjera na to da im kaže ostavite te ljude. Nego ukoliko obavljaju namaz, obavi namaz sa njima. Ili još specifičniji slučaj. Slučaj Elvelida ibn Ukbeta, čovjeka koji je klanjao, koji, koji zna, znalo se dogoditi da klanja u pijenom stanju i da u takvom stanju predvodi ljude u namazu. Jedne prilike je za njim klanjao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu. I kaže, klanjao je, normalno zbog pijanog stanja, klanjao je četiri rekata sabaha. Pa se okrenuo je i rekao, hoćete li da vam još dodam? Hoćete li još koji rekat? Pa je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu rekao, ne treba, dovoljno si dodao. Danas te je krenulo. Pogledajte dakle za kakvim su osobama ashabi radijallahu anhu obavljali namaz. A sve zbog jednog, jednog jedinog razloga, ne zbog te osobe, nego zbog održanja ili očuvanja jedinstva muslimana. Ashabi radijallahu anhum su bili naj, najbogobojazniji ljudi. I ljudi koji su bili najljubomorniji prema Božijim propisima ali su ovome ummetu trasirali put kako da se i u takvim situacijama ponašaju. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan, kada je u stvari poslanik nagovještavao da će doći vlastodržci koji će odgađati namaz iz njegovog vremena i koji će biti takvi i takvi, pa su pitali Allahu poslanicu ćemo li obavljati namaz za njima? Kaže obavljajte. Ako potrefe ili ono što ispravno urade, imate i vi i oni nagradu. Ono što oni pogriješe, Vi imate nagradu, a njima je, njima je kazna kod Allaha Đelešanu. Ili njima je grije kod Allaha Đelešanu. Vidimo dakle, da čak kada bi se i dokazalo da je određena osoba, da, da se po svim pravilima može okarakterisati kao novotar, to, dakle, nije razlog da se ostavi namaz u žematu i da se izbjegava, ako normalno čovjek nije nema mogućnost da klanja za nekim, Ko je bliži sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi wa sallam. Ako je to jedini imam za kojim on može klanjati, onda mu istog razloga nije dozvoljeno ostavljati namaz u džematu. Šta više, on je potreban u takvom džematu. On je potreban u takvom džematu da širi svijest o slijeđenju sunneta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa i o opasnosti, opasnosti novotarije. Također, od grešaka koje se događaju kada je u pitanju novotarija, jeste nepravljenje razlike između okolnosti u kojima se novotarija dogodila. Ljudi često porede vrijeme prvih triju generacija sa našim vremenom. Ne prave nikakvu razliku. I o tim pitanjima govore kao da mi živimo u vremenu Omer ibn Hrtava, radi Allahom, koji je udarao novotare. Zato što su oni u njegovu vrijeme bili rijetki. Sunnet je bio taj koji se slijedio. I napravi se razlika dakle, između vremena u kom, ne samo da je ehlu sunne, oni koji se drže sunneta, Allaho poslanika su sve da su potlačeni, nego su i muslimani potlačeni. Na mnogim područjima je islam doveden u pitanje, opstanak islama. Jasno je da takvo vrijeme ne može biti nikako vrijeme u kome se treba voditi rasprava oko ovakvih pitanja. Razbrava oko takvih pitanja treba se ostaviti za bolja vremena. A muslimanske glave u današnje vrijeme trebaju se okupiti oko temeljnih načela islama i međusobno se na njima potpomagati. I širiti svijest među ljudima o vjeri. A ne raspravljati je li ovaj novotar, je li ovaj bolji, je li ovaj slabiji musliman. To sad nije vrijeme. Jedan i drugi Allah upadate na seždu. To ne znači da se čovjek treba povinovati nečemu. Da on treba raditi nešto. Neka on ustrajava na pravome putu, ali neka bude fleksibilan prema drugima u smislu da im da vremena. Okolnosti i situacija je teška i to treba razumijevati. Raspravljanje o ovakvim pitanjima u sadašnje vrijeme samo dovodi do samo dovodi do problema, dovodi do grupisanja, dovodi do animoziteta, dovodi do neprijateljstva među muslimanima. A pogotovo kada dolazi od strane ljudi koji nisu, koji nisu vični u takvim pitanjima i ne razumiju ih kako treba i mogu druge pogrešno podučiti tome. Naprotiv, ne samo da u tome nisu vični, nego možda nisu vični u nekim ovaj jednostavnijim pitanjima. U nekim jednostavnijim pitanjima. Kada vidite o čemu su ljudi sve spremni raspravljati, i o čemu su spremni dati svoj sud, a upitajte ga za najjednostavniju stvar, ne zna, ne zna odgovora na nju, onda vam je jasno koliko je sati. Dakle, pogrešno razumijevanje može dovesti do čega? Do neprijateljstva. Može doći do toga da muslimani jedni druge izbjegavaju. Može doći do toga da jedni druge optužuju. Može doći do toga da se, dakle, izbjegava džamija. Kao što ti ne ideš u džamiju? Kaže, pa tamo je, tamo je imam novotar. Tamo se rade novotar. Nemaš ti s time ništa. Ti ideš obavljaš namaz, tebi je Allah Želešanu propisao namaz u džematu, ti ideš i ne može ti to niko zabraniti, jer su džamije Božije kuće. Džamije nisu ničije vlastištvo. I ne može ti niko zabraniti da klanjaš i obavljaš namaz u džamiji. I ne treba to biti razlogom udaljavanja od džemata i od džamija. Međutim, kada se pitanju pogre, pristupi sa pogrešnih sa pogrešne strane onda dođe dođe do problema. I obično to rade ljudi koji koji ovaj polovično ne da samo razumiju to pitanje, nego polovično razumiju vjeru. Od jednog pitanja naprave vjeru. Dakle, e, raz, ukoliko znaju jedno pitanje, misle da znaju kompletno čitavu vjeru i to je nešto što što svakako e, dovodi do nepotrebnih problema. E, drugo pitanje, čije također pogrešno razumijevanje dovodi do problema, u društvu, po, e, do, do ovaj, stvaranja tenzija, jeste pitanje poligamije, odnosno više ženstva. Prethodno pitanje nema veze s ovim pitanjem, ali im je zajedničko to pogrešno razumijevanje. Ima i drugih pitanja koja smo mi večeras mogli da da razmatramo, o čijem pogrešnom razumijevanju smo mogli govoriti, ali sam odabrao ova dva iz praktičnih razloga, zato što su česta na terenu i zato što i jedno i drugo dovodi do, do ovaj uzrok su uzrok su nekada i teških problema. Prva greška koja se čini kada je u pitanju poligamija, odnosno višeženstvo, jeste insistiranje na višeženstvu, pa makar ono dovelo i do razvoda ili pucanja prvog braka, dovelo do neprijateljstva između porodica, što često zna biti dakle, slučaj, I bez obzira na to hoće li to izazvati dakle negativan odijek u društvu koje inače nema blagonaklonost prema vjernicima. A pogotovo kada se prakticira na način koji je suprotan sunnetu Allaha poslanika sa sedem. Oni koji to rade imaju jedan izgovor, a on je slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slijedjenje sunneta. Kada ih upitaš zašto to radite, kaže slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On je imao više žena, Više ženstvo je propisano. Imaju ajeti i hadisi koji to potvrđuju. U redu, odlično. Dobra argumentacija. Međutim, ovdje moramo postaviti nekoliko pitanja i na njih dati odgovor. Kad kažeš to je slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta po tim podrazumijevaš? Slijedjenje sunneta. Slijedjenje sunneta u broju, u kvantitetu ili u kvalitetu ili jedno i drugo. Kada je u pitanju broj, treba znati da poslanik sallallahu alaihi wa sallam da pobude ili da ono što je navelo poslanika sallallahu alaihi wa sallam na poligamiju nije bila strast. Nije, ona, nije dakle bio glavni povod, niti temeljni povod strast i zadovoljavanje prirodnih nagona. Nego uzvišeni i plemeniti ciljevi, kao što su povezivanje ili stvaranje čvrstih veza među arapskim plemenima, ili preciznije rečeno vezivanje svih te, tih plemena za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer automatski ženitbom njihove kćeri, sestre, djevojke iz tog plemena, stvarala se tazbinska veza između poslanika sallallahu sa selem i tog plemena. A tazbinstvo ima jačinu kao i, i srodstvo po krvi. I Allah Želešanu i u Kur'anu zajedno spominje. To je bio prvi uzvišeni cilj zbog kojeg je poslanik sallallahu alaihi sallam zbog čega se poslanik sallallahu alaihi sallam odlučivao na poligamiju. Drugi uzvišeni cilj je bio da njegove žene prenesu ummetu propise koji nisu mogli, koji nije mogao vidjeti svaki pojedinac. Jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije sve stvari uradio pred svim ashabima. Nije sve učinio, nije sve pokazao pred ashabima. Dosta toga su prenijele njegove žene. I to nije jedna žena mogla zapamtiti sve, nego su žene prenosile od poslanika sa oselem različite, različitu praksu. I u tome je također bogatstvo i vrijednost poslanikove sa oselem poligamije. Nekada je razlog poligamije bio utjeha kćerima iz uglednih plemena, koje je poslanik sa osrednjem ženio, dakle su bile ugledne žene u svom plemenu, koje je poslanik sa osrednjem ženio, a padale su u robstvo, poslanik sa osrednjem ih je ženio kako, kako bi dakle ih digao sa tog stepena, stepena robstva, na stepen žena koje će živjeti časno u društvu, jer su tako i naučile. A najmanje je razlog bio bio onaj prvi, a to je, dakle, ta, taj prirodni nagon. Jer da se radilo o tome, ne bi se poslanik sallallahu sallam ženio nakon 50. godine. Većina, većinu, većina, dakle, žena je oženio nakon, nakon što je ušao u pozne godine. Da se radilo o zadovoljavanju tih poriva. A i da jeste to, da pretpostavimo da je to bio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dakle, prelazimo na kvalitet, sunnet u kvalitetu Sljeđenje sunneta u kvalitetu je bio najbolji čovjek prema svojim ženama. I ne samo to, nego je rekao hajrukum hajrukum li ehlihi o ene hajrukum li ehlihi. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Nikada u pitanje nije došla prevednost. Šta više, kada je kretao na putovanje, bacao je kockicu, i kojoj od njih iziđe kocka, išla je sa njim na putovanje. Dakle, do, do te mjere se išlo u pravednosti. I nijedna od njih ne bilježi niti jedan slučaj u kome se dogodilo da poslanik s.a.v. ne napravio razliku među njima ili da je nešto nažao nekoj od njih učinio. Više se dešavalo suprotno, ali on kao poslanik i kao, kao, uzoriti, kao uzor svim ostalim vjernicima to to znao, znao prebroditi. Također, dakle, drugo pitanje koje postavljamo jeste da li je sunnet Allahov poslanika i da li je u skladu sa sunnetom da čovjek uništi svoj prvi brak radi druge žene, radi, radi ženitbe sa drugom ženom. Ukoliko stvari budu toliko kritične, pa da prva žena ode, s njom ima već djecu, sa njom, s njom je zasnao već uspješan brak, i da li će zbog druge žene, ili kako to ljudi kažu, slijedženja sunneta, normalno, po njihovom razumijevanju, uništiti prvi brak da bi, da bi formirao novi. Je li to sunneta Allahog poslanika sa osedem? Naravno da nije. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam i tekako, i tekako gledao na posljedice svojih postupaka pa nije htio vratiti Kaabu na stare temene i dan danas stoje na temenima koji nisu temelji Ibrahima i Ismaila na, na dva čoška, iz bojazni da ljudi koji su tada bili novi u islamu ne kažu šta je ovo skrnavi svijetu skabi. Iz tog razloga je odustao u svom naumu. I oni koji su bili na hađu znaju da se da ima jedna posebna pregrada koja se mora, koja koja imitira te čoškove i koja se mora obići da bi talav bio ispravan. Ukoliko bi prošao, prošao između, između to, te sobe, između to, te pozide i kabe, njegov talav ne bi bio ispravan. I dan danas stoji na takvim temenima. Također, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ubijao licemire koji su mu pravili ogromne probleme u Medini. Nije dozvolio čak ni ashabima da podižu sablju na njih iz jednog jednostavnog razloga. La yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Ne želim da ljudi pričaju da ljudi ovdje pričaju kako Muhammed ubija svoje ashabe. Iako su dakle to bili licemjeri, čije se licemjerstvo dokazalo, ali šta bi ljudi prvo, prvo kazali, pogotovo oni koji su labilno vjeri, pa vidi ubija svoje ljude. I poslanik sa osrednjem iz tog razloga, dakle, gledao je na posljedicu svojih postupaka. I kako možemo reći da je, da je dakle, insistiranje na, na više ženstvu i po cijenu da, dakle, čovjek upropasti prvi brak i da, da se razvede sa prvom suprugom ili da mu prva supruga ode, da je to sunnet Allahog poslanika sa osrednjem. Problem se dakle ne zaustavlja kod kod pogrešnog, dakle e, pogrešnog odnosa prema sunnetu Allahu i pogrešnog definisanja sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi Nego vidite, ljudi su sebi izmislili puteve da bi praktikovali takav oblik višeženstva koji nije u skladu sa sunnetom, a to je da se vjenčavaju bez staratelja. Obično zato ima povodi i razlog. Staratelj ne klanja, on je nevjernik, ili staratelj ne da, pa se on briše kao staratelj, i onda se starateljstvo prebacuje ili na muftiju, ne mislim na muftiju koji obnaša funkciju muftije, nego nekog nagri muftiju koji sebi da za pravo da može vječavati ljude na takav način, ili se starateljstvo prebaci na neko, na bilo koga, kad ti mi biti staratelj, uvati čovjeka nasred puta, ti mi biti staratelj, pošto njen staratelj ne da, da se ona uda, uda za mene kao druga žena, i to je vječavanje bez staratelja. Čak neki kažu da nije potrebno u višeženstvu, da nije potreban staratelj, što je netačno. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže la nikaha illa bi valijin. Nema braka, neispravan je brak bez staratelja. Nije napravio razliku između ako se radi o višeženstvu ili ili ovaj monogami. Također, Sve se radi u tajnosti. Radi se u tajnosti. I to onda dovodi do problema. I znajte, uzmite sebi za pravilo, da oni koji tako radi, koji na tako jednostavan način se odluče da krše propise ove vjere, pod izgovorom da slijede sunnet, a vidimo da ga krše i da postupaju suprotno njemu, da su to obično sljedbenici strasti. Jer onaj koji želi dobro, nema potrebe da se skriva. On sve radi transparentno i radi po propisima. I to se pokazalo. Znam čak slučajeva ovdje u Zenici, gdje su se ljudi vjenčavali na takav način, a zatim su nakon pet dana, nakon što su iskoristili lahki plijen do kojeg su došli, djevojku otjerali kući. dakle, ne samo da se prekršio šerijat u vjenčavanju, u načinu vjenčavanja, nego i u razvodu. Dakle, čovjek jednostavno otjera ženu od sebe. A gdje, gdje je priče? Gdje je priče koji je propisan za, za razvod? Ne idi ti svojima. Tu se, dakle, krši još jedan šerijatski propis, a to je priček. I ne moramo biti naivni. Ne moramo biti naivni. Čuvajmo se od takvih ljudi koji na takav način žele da zloupotrebe naše, našu dobronamjernost. Koji žele na takav način da unište život našim sestrama, kćerima, sestrišnama ili nekome iz našeg, iz našeg roda. I to je jedan od razloga, pogledajte za ono što se događa ovih dana. Ljudi koji pod plaštom islama i praktikovanja navodno sunneta počine i incest. Ljudi, dakle, tim ljudima više ništa nije strano. I poslije se sazna da su ti ljudi bili u hiljadu veza. A uvijek su sebe nalazili i pokušavaju naći opravdanje u šerijetu. Priča mi jedan čovjek, jedan moj prijatelj, da ga je nazvala osoba koja se sada, koja je sada ovaj, u, u, protiv koje se vodi postupak, i rekla ja se nalazim tu i tu sa jednom djevojkom i mi hoćemo da ti nas vjenčaš. Čekaj, volno, čovjek se, čovjek se izasna. Ja ne vjenčavam, šta ti je, kako vjenčavanje? Evo, i ona će se javiti. I kaže, samo su spustili, spustili slušalcu. Šta je poslije toga bilo, jasno je. I to, to sunnet, to je braćo razvrat. vrat. Braćo i sestre, to je razvrat. To je blud. I to najgori oblici bluda. Jer se rade pod plaštom islama. I mi moramo dići svoj glas protiv toga. Ne želimo da sutra bude ljaga na islam i muslimane. Oni koji to rade, dakle, čine ono što je najgore po, po islamskom učenju. I vidite dokle i šetan odvede. Mislite da se strast zaustavlja kod određenog, kod određenog, kod određene granice. Ne, nego se ide i do incesta, do rodoskrvnuća. Jer šetan kada čovjeka navede na jednu stopu, poslije toga ga lahko navede i na drugu stopu. Zato Allah Želešanu kaže, la, volate tebi uhutuvati šejatin. Nemojte slijediti šetanove stope. Šetanove stope. Zato što šetan prema grijehu ima stope. I kaže, vola takre muzina i ne približavajte se bludu. Ne kaže, nemojte činiti blud, nego ne približavajte se bludu. A ima, ima nešto što približava čovjeka bludu, čuvaj se toga. Jer ako se ne budeš čuvao toga, lako ti se može dogoditi da upadneš i u blud, ne do Allah. Ali ovo je činjenje bluda pod, pod plaštom ovoga ili onom. I zato, dakle, sam odlučio da govorimo o ovome, jer se na ovaj način baca ljaga na svi u nas. I mi ne smijemo biti ničiji taoci. Ako je neko nešto uradio, neka odgovara za to. I mi trebamo biti svjesni toga da mi ne nosimo i nećemo i ne želimo nositi grijehe ničije. Bez obzira ko on bio, bez obzira kako se on predstavljao, mi ga vagamo i mjerimo prema njegovim postupcima. Jer često smo znali, u našoj, dakle, u, u, u, u prošlom vremenu znali biti taoci toga. Ma ne nemojte, šutite, nek se to ne, ne zna. Ne. Evo vidimo, sad su ti slučajevi počeli izlaziti u javnost, jeli mi ili ne. Ali hajmo mi spriječiti da se to u budućnosti događa. Gdje god možemo da, dakle, djelujemo na to da se takve stvari ne događaju, mi trebamo da posredujemo. I da, da ljudima ukazujemo na opasnost takvog postupanja. Ništa tajno i ništa vjenčavanje pred nekakvim muftijama i nadri muftijama. Zna se kako i gdje se vjenčava. I šta se zato uvjetuje. I nema nikoga ko, nam može, ko može te propise poništiti i ko sebe može staviti na poziciju onoga koji ima pravo, pravo da ljudima, da ljudima, da ljude, da ljude, a, da, da ljudima dokida, dokida te propise. Ja molim uzvišenog Allaha Želešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas uputi na ono što je dobro za nas, da nas poduči ispravnom razumije, da nas uputi na ispravno razumijevanje vjere, da nas poduči onome što ne znamo i da nas sačuva od prokletog šetana i od njegovog došaptavanja i od njegovih stopa i da nas učini iskrenim sljedbenicima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Može pitati? Bojte. Kakav je sad šerijatski stav na ono, takvim ljudima? Znači, mislim, u šerijatskoj državi to, ne znam, to je se par godina, ne znam. Kakav ono, stav islama jeste, to jeste, evo, ko, ko, poznaje, pozna, ko poznaje takve osobe? Odnos, šta, kako da se postupi, ne znam, evo, lično možda ja i ti ga znamo, ne bi. Stav. Mm-hmm. <clears throat> Pa u prvom redu, dakle, ovaj, te osobe, ukoliko čovjek zna nekoga lično, obavezen je da ga upozori, obavezen da ga upozori na Božiju kaznu. Jer on time, Dakle, ne čini štetu samo sebi. Moramo znati da u društvu u kom živimo, svaki naš postupak je ujedno i za i protiv islama. Ljudi kroz nas ili kroz vjernike gledaju islam. I treba ljudima skrenuti pažnju da oni, dakle, mimo toga što, što čine i grijeh, taj kojeg čine prema Allahu Želešanu, da čine još jedan grijeh, ako ga ako ga čine u javnosti, a to je da bivaju lošim uzorom ljudima i da ljudi preko takvih ljudi posmatraju ili ne, imaju, stvaraju negativnu sliku o islamu. To je ono što, dakle, što je naša prva i početna obaveza prema takvim osobama. Ukoliko savjet ne urodi plodom i osoba ustrajava u takvim djelima, onda je obaveza upozoriti na takvu osobu imenom i prezimenom. Ukoliko vidite da se približio kući vašeg poznanika, vašeg rođaka, vašeg prijatelja, vašeg komšije, a znate te stvari o njemu, obaveza je da upozorite te ljude na njega i kažete ta osoba vam ne želi dobro. I udaljite ga od svoje kuće. Jer će se desiti to i to. To je ono što dakle što čovjek kada je u pitanju njegov lični odnos prema takvim osobama može da uradi. Ukoliko se radi i ukoliko dakle ide do ove mjere da čovjek da je čovjek spreman počiniti i rodoskrvnuće, onda je obaveza takve osobe prijaviti. Takve slučajeve prijaviti, jer to su zločinci. Kakva je razlika između prijavljivanja takve osobe i onoga koji radi neko drugo kriminalno djelo, a koje se može negativno odraziti po cijelo društvo. To što nemaš, to što dakle mi nismo u mogućnosti da postupamo u skladu sa, sa šerijetskim propisima i što u ovoj državi ne vladaju šerijetski propisi, ne znači da se osob, oslobađaju u potpunosti sankcija i da ne treba insistirati na njihovom sankcionisanju, pa makar te sankcije bile na nižem nivou ili na manjem nivou i na manjem stepenu, od šeri, propisanih šerijatskih sankcija. Kakve su okolnosti, treba se zadovoljiti sa onim što će te ljude, bar dijelimišno, ako ne i u potpunosti, odvratiti od takvog postupanja. A da ne govorimo da s takvim osobama nakon savjeta treba prekinuti svaki oblik komunikacije i upozoravati ljude na njih. iskretati pažnju, jer je šteta onoga što oni rade više struka. I zlo koje oni rade ne tiče se samo njih, nego se sutra može ticati i naših porodica. Takvi ljudi ni od čega ne prezaju. Nemoj biti siguran da taj čovjek sutra ne bi flertovao i sa tvojom rođenom ženom, ako mu se ukaže prilika za to. I e zato što dalje od, od takvih osoba. Hvala još jedno pitanje. U čemu se kroz šarijat gleda dozvoljenost, recimo, ako o, imamo ženu, dozvoljeno nam je vidjeti puncu i, i recimo da ona je dodirivati, jel? Ona, je, on, ona postaje haram vjerniku, a njena sestra recimo nije. Iako ima muža i sve to. Definicija je dakle da je mahrem muška, dakle osoba koja ne može stupiti, da je, da je mahrem svaka osoba, ženi, s kojom ona trajno ne može stupiti u brak. Dakle, ne može se nikada dogoditi situacija da ona sa, sa tom osobom može stupiti. To je mahrem. Po toj definiciji mahrem je svekar, recimo, sa kojim nevijesta nikad ne može stupiti u brak. Čak ako bi se i ona i preudala, ako bi sin umro, ona, on ostaje njoj mahrem i može se sa njom osamiti, može sa njom putovati i tako dalje i tako dalje. Mahrem je pastorak ili posinak i obrnuto pok čerka ili pastorka. To ove primjere navodim zato što se kod ljudi može pojaviti ovaj, sumnja u takvi dok. One ostale slučaje, oni su vama dobro poznati. To su dakle bliži, bliži, ovaj, bliža rodbina s kojom se nikako i nikada ne može, bilo po dakle, srodstvu, bilo po krvi, bilo po tazbinstvu, nikada ne može stupiti u brak. Isto tako je i sa e, zetom kao što je sa svekrom, tako i sa zetom, dakle, on je mahrem, bez obzira da li ovaj, se zadržao brak između njega i njegove i njene kćeri, ili se taj brak, ili taj brak prestao njegovom, njegov, njenom smrću ili ne, ne, na neki drugi način. Dakle, to je definicija. Osoba koja je trajno zabranjeno, s kojom je trajno zabranjeno stupiti u brak, je sestra ženina u stvari svastika, sa njom nije trajno zabranjeno. Sa njom je zabranjeno samo dok je čovjek u braku sa njenom sestrom. Tako da ta se osoba ne smatra mahranom. Prema njoj ne može se, ne može se, ovaj, ne može se biti mahram u tom pravcu. Znači, ako je e, osoba mahran, recimo ako je pastor pitanje, ženska osoba, ako je čovjek mahran, dozvoljeno je da je vidi normalno otkriveno. Jeste, jeste da, da znači pred mahremom je dozvoljno otkriti ono što žena inače otkriva. Kosu, možda ruke do ruka, do, ovaj, ruke do plakata i ono, dakle, onako kako se ona obično u svojoj kući oblači, ne mislim na ovo današnje oblačenje, nego na oblačenje muslimanke kako je bilo poznato. A ne ovo danas koje više nalikuje na šejtansko nego na, na oblačenje jedne muslimanke. Ali šta ćemo? Naša je obaveza da dakle, i sa takvim osobama radimo i da ih pozivamo i da im objašnjavamo pogubnost onoga što radimo. da ima loših primjera pita pitanju tog ženstva. Međutim, ono je, ima, mi znamo i za neke pozitivne primjere. Znači, ako se izvrše sve šerijetski preduslag, znači, to bude po, po, nekako mi to ne odgovara, ona i da ne odgovara, ne mogu se složiti sa tim sada da moram i ženi neki pristanak. Da mi pokuša samo objasniti, ako je poznato da je poslani sa svem čim se jednom ponudio razvod ženama zbog toga što straže dunjavu. Pa jedne prilike da je o ženu, jednu ženu, što ona mu je rekla utjećem sa Allah od tebe, tako nešto. Pa i tako je razvod. Ne znam ovako, ako čovjek izuši sve neke šerijatske uslove sada žene. Dobro, mi nismo, ako čovjek nismo, ja ne znam da sam u svom predavanju uopće govorio o pristanku žene, nego sam govorio o insistiranju da to dovede do razvoda braka. Kakva je korist onda od više ženstva? Pa ne, sam znači pitanje zašto... Ne treba pristanak žene, jasno je. Ali, ali ako želiš da ti, da, da ti Allah da beriče ti u tom drugom braku, da sačuvaš jedan i drugi brak, onda je to... Ali nama je to svima u interes, znači niko ne, ne voli Ovo mene interesuje to širijanski stav ili to tvoje mišljenje da treba sačuvati ikuru ženu ako ona zaista... To to je šarijet. To je šarijet. Pa nije, mi poligamija propisana da bi se rasturo u jer, jer je osnova jedno ženstvo. I osnova je da se čovjek na taj način sačuva. A ovo ako, ako može da zadovolji i, ispuni uvjete, dakle, to je nešto što je također poželjno, A ovo je poželjnije. Poželjnija je jedno, jedno ženstvo zbog mnogih, iz, iz, iz mnogih razloga. Zbog toga što je to dalje od nepravne. Zbog toga što se čovjek izlaže manjim obavezano. Zbog toga što je lakše sačuvati porodicu i odgojiti i tako dalje. Kao i, i drugi razlozi koji navode islamski učenjaci. Tako da je to šarijet, nije to semirovom, niti moje mišljenje. Upravo vam prenosi mišljenje, recimo jedan od velikih pravnika islamskih, ovo sam, dosta stvari sam, zaboravio sam da kažem u predavanju, da su iz knjige šeha Muhammeda ibn Salih Saliha Uthaymina u komenta, njegovom komentaru na jedno fiksko djelo. Gdje on ove stvari spomnio, ja sam ih samo pobrojao, a nisam spomenuo da su, dakle, uzete iz govora tog učenjaka, u stvari iz njegovog pisanog djela. Jasno je da je to šarijat. E, kako je, dakle, šta se ostvaruje time? E, Čovjeko, dakle, stav prema tome, ne, ne, nema sumnje da se ne uvjetuje pristanak. Nije to uvjet za ispravnost poligamije. Ali kada, kada vidimo čemu to može odvesti, onda čovjek s druge strane gleda, ne pristanak, nego hoću li rasturiti brak u kome imam ovaj, ženu i troje djece, da bi oženio ženu koju ne znam. I koju ne znam šta hoće, šta hoće iza toga. Možda traži određen, možda nešto traži, ja nikoga ne optužujem. Kaže da zbrinem ženu, pa dobro zbrineš jednu, a drugu upropastiš da, da, se, da, se, ovaj, da skrbim se o siroć, pa ti se o siroćatima možeš skrbiti i mimo brak. Možeš pomagati tu sirotinju ako smatraš da je ta žena ugrožena, da, je, da su ugrožene možeš ih pomagati ako imaš financijske mogućnosti. A sve su to, dakle, pretpostavke da se ne dogodi ovo. A nije to postavljanje nekog novog uvjeta koji kojeg šerijet nije postavio. Nego govorim o vaganju. Dakle, ovdje je čisto vaganje, kao što se u mnogim situacijama vaga. Hoću li raditi ovo ili ono, između dva sam zla. Imam dijete koje ne sluša, koje hoće i u haram. Ali ako budem previše igru prema njemu, ode na ulicu pa skroz, pa skroz dijete u propast. Možda ode u loše društvo i onda, onda nema više spasa. Ali ako budem malo fleksibilniji prema njemu i zadržim ga u kući, postoji mogućnost da ga popravim. Hoćeš li tada vagati ili ćeš kazati, ma ja ću na njemu insistirati na tome da on bude dobar, pa makar mi otišao iz kući. Nećeš nego ćeš vagati. I to je šerijat. I to se obično dešava kada čovjek ima, ima dakle, pred sobom ili dva zla, jedno je možda manje, jedno veće, ili ima štetu i, i, i korist, pa vaga šta je veće korist ili šteta, jer to poslani se o sedem radio. Naveli smo samo neke primjere iz njegovog života gdje je on vagao, gdje je dakle, gledao na to šta će njegov postupak prouzrokovati. I zato s te strane smo kazali da to nije šerijat a ne da se, da se uvjetuje pristanak ili ovo ili ono. To nismo ni spomenuli, jer to se ne može ni spomenuti, jer to nije uvjet. A smo gledali, problemu smo pristupili sa jedne druge strane. I ukoliko čovjek, ti kažeš ima pozitiv, ima pozitivni primjer, ali su uistinu u odnosu na loše primjere rijetki. Uistinu su na loše primjere rijetki. I onaj ko može sve to ispoštovati, ko može, dakle, e, ko, ko, ko je siguran u to da ima i, i fizičke sposobnosti da, da ovaj, ispuni potrebe svih svojih žena, a i da ima i financijske mogućnosti da ne dođe nikad u pitanje pravednost prema njima i ima potrebu za tim. Mi ne govorimo o takvim, o takvim. mi govorimo o tim lošim primjerima koji su, nažalost, i češći, a i, i svi u nas od njih glava boli. Koji? Ovaj, zadnji, predzadnji broj Safa, znam da na rastunoj strani je ću uh, e, Dodik. Ovaj, u prošli pretpošli četvrtak desio se uh, počeo od vratu ispo Saf sa stola i vrat gazio u Dodika. Jer ko ne moj, on, možda ima Arita, Hadisa, onaj u Safu. Onaj, ne možeš gasiti. Onaj, kada bi čuta, ne znam, pa nije ovu Pa dobro, pazi, ovaj, nije bitno je li neko ovdje ili nije ovdje, hoće li se on složiti sa onim što ja kažem i što, što ovaj, ne mora se niko složiti, ne morate ni uopće primati to što sam ja večeras kazao, moja je obaveza. Ja osjećam obavezu pred Allahom Đelešanu da kažem ono što znam. I smatram da ću biti pitan pred Allahom Želešanu ako sam nešto znao, a to sam zatajio. A mi često zbog nekakvog nezamjeranja jedni s drugima ovaj prešutimo i nećemo da kažemo i bojimo se reakcije. Ja, dakle, ne bulujem od toga. Ukoliko neko nađe vešku u mome govoru, ima, je, može je pobiti argumentom, ja sam tu. Dakle, pa makar to bilo pred ljudima, makar to bilo nasamo, nema nikakvih problema. Samo da to bude u granicama šarijetske rasprave, granicama koji su postavili islamski učinjaci za raspravu. Ne mora niko ništa slijepo prihvatiti. Ovo što sam rekao, možete dakle uzeti s rezervom, a ne morate ni prihvatiti. E, to što je uradio neko, ne znam, e, svakako ne priliči. Jer, što si rekao, u Safu ima i, no, jeste, jeste se radi o ajetima koji su prevedeni, ali u najmanju ruku radi se o islamskom štivu. Radi se o islamskom štivu, ima tu predavanje, ima tu fetava, ima tu... Tako da ne priliči zbog toga, mogao je, mogao je to uraditi na drugi način, ovaj, ne priliči da, da, se, da se radi jedna takva stvar i to sigurno, sigurno mislim, smatram da nije u pravu. To što je, e, što je stavljena određena ličnost na cilj je da se cilj e, novine ili cilj tog teksta ili to te naslovnice jeste da se muslimani upozore. To niko ne smije uraditi, braću. Danas se jasne stvari radi protiv muslimana, ali niko te jasne stvari ne smije ljudima da kaže. Kada se nedavno dogodilo da su bošnjaci optuženi navodno da se naoružavaju u RS-u, to je tako tek tako prošlo. Znači bošnjaci koji su muslimani, koji su protjerani sa svojih kućni, koji, čije su, da, koji su osakačeni, koji su, kojima, je, a, kojima je uništen, u mnogima od njih uništen život, uništene su porodice, optužuju se da pripremaju ovaj, pobunu, jer se na taj način stalno i u kontinuitetu mogu ljudi držati pod, pod ovaj pritiskom i u zavodi. Da, dakle, ponovo se zaokreću teze i time se htjelo pokazati da iza ovih pisanja u ovome, u nezavisnim novinama, takozvanim nezavisnim novinama i srpskom glasu stoji u stvari Dodik. Možemo sad razgovarati o tome da li ne treba li ili ovaj, je li mu mjesto, nije li mu mjesto. To je mjesto, eh, tu može biti eh, predmet rasprave, polemike, ali ne treba ići do tih granica da se, da se zbog toga cijeli saf gazi. Jer ja isto ga razumijem da je čovjek pogazio saf. A on nek me ubijedi u suprotno. Znači zbog b, e, svog neslaganja sa, sa, sa, ne znam, sa, sa tim postupkom u redakcije Safa, on je pogazio cijeli Saf što nije u redu. Možeš da kažeš ja se ne slažem, možeš također nazvati u svako doba dana i noći imate moj broj telefona, ja sam urednik bilo šta što vam se ne sviđa, ne slaž, slobodno kažete, nazovite, budite hrabri i, i skrenite pažnju, možda ja ni, možda kad vas deset skrene pažnju na nešto, možda ja, možda se upali crvena kaže, možda su ovi ljudi u pravu, možda sam ja pogriješio. Trebamo tako komunicirati. Jer je sav javna riječ, isto tako ga javno treba i kritikovati. Ako ima, ako neko ima kritiku, ima vala i rubrika reagovanja. Biće objavljeno reagovanje. Ukoliko reagovanja nema u njemu uvreda, nema vrijeđanja, nema reagovanje će biti objavljeno. I nema razloga da na, na ovakvom nivou komuniciramo jedni, jedni s drugima. Jer puno je toga, puno je toga dobro urađeno da bi se tek tako gazilo preko tog safa. Vi znate, braćo draga i cijenjene seste, da je u ovu godinu dana saf bio na meti svih mogućih institucija i medija i... Zašto? Zbog čega? Zato što, što, što radi dobru stvar. Zato što konstantno upozorava bošnjake, muslimane, vjernike na ono što im se priprema, što se radi, što, što, je, što je tu oko njih. Na jedan, na jedan ispravan način pokušava dakle, dati, dati svoje mišljenje o, o, tim, o tim dešavanjima. I da nije bilo, dakle, da, da nema utjecaja, pa ne bi, ne bi, se, ni ti, ne bi, ne bi se ni ticalo spomenuti ni institucija, ni medija taj časopis. I pokrenuo je raspravu u mnogim pitanjima koje niko nije smio pokrenuti. I o kvir festivalu, i o terorizmu, i o selefizmu, i o mnogim drugim stvarima. I treba to cijeniti. Ne treba zbog jedne stvari s kojom se ne slažem ovaj, e, cijeli projekat smatrati e, ne znam, neispravnim, pogrešnim i odbacivati sve ono što, kao što se ne traži od tebe da sve prihvatiš pametan si, razuman si, možeš stvari i događaje vagat, vagat jednom ispravnom vagom. <clears throat> Allah najbolje zna. Mogu ja nešto van temi? Ovaj, slušam danas na televiziji, još danas, kada sam to radio, u pitanju Matića.